շրջափակում օր 209, լիակատար շրջափակում օր 23։ Ստեփանակերտի փողոցներն այնքան մարդաշատ են դարձել։ Ուղակի քայլողները քիչ են, շատերը հերթ բռնողներ են բանկոմատների, հացի խանութների դիմաց, բայց անծայրածիրը շուկայում է։ Մարտիկ ձու են գտել։ Այսօր մարդկանց մտահոգություններին մեկն էլ կծվեց։ Հասարակական տրանսպորտն անցավ հատուկ գրաֆիկի։ Բնակիչները կատակում են, այս ամենօրյա ստրեսներից սկսել են դժվար հիշել։ Չգիտեն հոսանքազրկումների գրաֆիկը հիշել, թե տրանսպորտինը։ Շաբաթ կիրակի օրերին էլ ընդհանրապես չի լինում։ Սա հեշտ հիշվող է, բայց շատ ցավոտ։ Շրջելով մայրաքաղաքի փողոցներով ծանոթացել ենք բնակիչների մտահոգություններին, տրամադրություններին ու ապագա պլաններին այսօր ինձ դսա, բայց շրջարաններ ալել, վեր ես ինձ օզյամ հնգերությամբ նշրին, բայց այս իրավիճակին դարդանվերի կապարտի ստացվել չի։ Ուզել եմ անինյա շիրակացու ճեմարանը ընդունվեմ, բայց տեղափոխությունը չի ստացվել, քանի որ ճանապարհները փակ է, բլոկադ է, ես չեմ կարողացել տեղափոխվեմ Երևան ցալ չի քնած հանգստանաս, ամառը, ինչպես նաև սնունդը վեր բլոկադա ու ճանապարհն են կապա, ստացվում չի նորմալ սնվիս, ամեն ամառ միշտ կամ հանգստանում դե վեր ճամփարն ենք ապա էլի դիկրեցալ չենք Ուխտնասուն տարեկան դուան ինչպես կոնի վեշ ծեթոնի խորակշինի ստիպեն գնի ինչան իրեք հետ ապիրա չտակ ընկած ստև էր օտելկա վեջ պենկա, ինչս հա ինչանիս։ Սե մագազնյավ կյամ է շիմպեն չում ճարում է յորոնի։ Դեղերը հասե դավլեն ուսու պրծալա, պկենս պրծալա։ Հանցկիներ ընտիրալ կարում մրջում, ես վեր գործում անում, վեր մին տեսում անում։ Մեր մարդն թասես չուչան սիրպում ապրում գետա։ Գոնում նեն կատարել եմ ասում ատաղանիմ կարում չում հստանիմ, որ օրինակ ստեղ մին պեն ես իքոնիմ, կուն չասիմ, վեշին պեն չոնիմ, ծետ չոնիմ, պեսուկ չոնիմ։ Շուկան բավշե շուկա չկա։ Ես ընդ գործանող եմ, հելե շուկան փակված, բավշե գործ չկա։ Գրումները բավշե թանկ է, բավշե տալոնով է։ Հասարակ պետք է գանք առավոտը ժամը 6-ին կայնեմ, թե ես ինչա երկու պամիդոր, երկու վարուն կառնեմ։ Պիսոկը չկա, ձեթը չկա, ոչ մի բան չկա։ Վերմիշել մակարոն են կառնում, մետա։ Իլացավ է բանանում օզել դե բայց վերիլել չի։ Ես էլ եմ շատ մրգեր սիրում, Օրինակ մորի, խնձոր, բայց գտնվալ չի։ Հունվարից ես անգործում։ Խնդիրը էդ է, անգործություն, պրոդուկտներ չկա։ Երկու աղջիկ ունեմ, իրանք չեն պահանջում։ Օրինակ սննդի ինչ կարիք ունեն չեն պահանջում։ Իրանք հասկանում են, ինչ իրավիճակա չեն պահանջում։ Ինչ կա օգտվում են։ Աստված աստղան ճիշտ գողություն։ Են կռվավն էլ ես ճիշտ չեմ եկա, հիմա պտվալում ես մեր մարտենը կլա պտվալում նստած։ Շրքինամ, դե ես սրաները շուտ կայր չեմ կենա, իմ տեղը ստա։ Ոզում չում ստղան ես քնյամ, որովհետև դիժեր էլի, ոզում ես մենակ մնաս ստեղ, ապրիս ստեղ։ Ու ես ոզում մնամ ստեղ։ Սա մեր բողնա ու ոչ մենակ շատ զոհեր ա իրել ու իրանց մենք միշտ հիշում ենք ու դրան հետի մենք ոզում չունք լքինք այս հողը հանուն իրանց պիտի մնանք ստեղ դժվարություններին դիմանալ կարելի է ու դիմանում են հարցնում ես ապագայի մասին միանգամից ասում են չենք ուզում այստեղից գնալ բայց ինչու պետք է մենք հեռանանք մեր հողից պետք է ապրենք հանուն զոհվածների հանուն ապրողների եւ մեր ինքնության պետք է Առանց հայրենիքի մարդը ժամանակի ու տարածության կմահաճույքներին մատնված մեկն է։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։